обміну послами, назвати імена, полічити події, розповісти, як Можиловський з Патріархом Паїсієм на царських санях їхали до Кремля, і вся Москва вийшла їм навстрічу, як вишняк, коли його під Москвою зустрів дяк з приказу і спробував їхати правобіч, сказав, що він то соли не поїде далі, хоч би довелося стояти вік цілий на снігу і на морозі бо послові не гоже триматися сторони лівої. Згодився їхати далі тільки тоді, як покликано ще одного дяка, і вони стали обабіч. Як Грицько Гуляницький зрадив мене після посольства до Москви, куди я посилав його, перескочив до панів, виказав те, що тримав я в таємниці найсуворіший. Як тетеря випрохував собі царські грамоти на маєтки. А тоді, лякаючись мого гніву і люті козаків, закопав ті грамоти в землю, де вони так і зогнили неявлені, як Виговський знайшов пройди світа Кудінова, що видавав себе за сина царя Шуйського, хоча в того ніколи не було синів, дратував ним Москву, виторговував бояр прихильність для себе, а діло наше знову на рік цілий через це пішло в провокацію. Казав я тоді царському посланцеві. Як господар нам ту милость покаже, прийме на нас соєдинення і поміч дасть тоді все ніщо. Хоч би таких ворів десять було, не зможуть вони государеві нічого зробити. І не буде що государеві їх стерегтися. Не тільки що таким ворам він буде страшний, але й найбільшим царям. як після берестечка має знов доводити свою силу, розбивши Калиновського під батогом а тоді вже й самого короля замкнувши в голодному обозі під жванцем, так що шляхта самі вуха звідти винесла. Як втратив я сина Тимоша, і не міг втішитися й тим, що вже Бог забрав на той час найтяжчих моїх ворогів Вишневецького, Попецького і найбільшого крутія й недруга народу нашого пана Киселя. Хіба можна переліком подій замінити волання сердець народів цілих, їхній голос могутній, якому лунати віки цілі? Був я нетерплячий і несамовитий, як і мій народ, та мав терпіти. Треба було дожити, доборотися домогтися, досягти. Берестечко хоча й розгон, та не вмерло серце, як писатиме наш дієписяць чинний, Як бы не было ничего под берестечком, таких зараз многоплодная зрадила казацкая матка. І Москва не відступилася в годину нашого горя. Цар уже в липні послав приграничним воєводам таку грамоту. «Ведомо нам учинилось, что поляки Черкас побили, и черкасские таборы рушились, и черкасы все пошли розно, а которые черкасы учнут приходить на царское имя с женами и с детьми от поляков, и ты, воевода, тех черкас велел принимать, и велел им идти на Каратоек и на Воронеж и в Козлов, и велел с ними до тех мест посылать провожатых людей добрых, чтобы их допроводить со всеми их животы бережно. А кого с ними провожатых учнешь посылать, и ты б им приказал накрепко, чтобы они от тех черкас не користовались, и животов их, едучи дорогою, не растеряли. А будет кто чем покористуется, а мы на тех людей за один алтын велим доправить по рублю, да сверх того велим тем людям учинить наказание без всякие пощады. Пан Кисіль нюхом своїм висячим одразу вичав у тому ексодусі на Донець, Удай, Коломак, Харків, початок Союзу вічного нашого, і з тривогою відписував королеві. Сама чернь так роздражнена, що готова бути кому-небудь підвладною, або тільки не нам, панам своїм природженим, хоч поганству, а поготів там, де один народ і одна віра. Єдна генс, єдна релігія. Тому я завсіди більше боявся цієї ліги московської, ніж татарської. А цар Олексій Михайлович ще тоді, коли тільки зважувано всіляко, як доконати великий акт воз'єднання народів наших, приймаючи в золотій палаті мого посла Федора Вишняка у червні року 1649-го, мовив, а буде вам в чому чиниться тіснота і ганення? которые в нашу царского величества сторону переходить учнут, и мы потом уж тех принятий велим. Земля розорана шестилітньою війною так, що й не чувано ніколи, а що попереду того й не знати. Ян Казимир, який перед Берестечком, знову скупчив усі сили свого королівства проти козацтва сподіваючись, що вже тепер не зродиться знов, як тоді, народна повстанська армія. Сам рушив на Поділля під жванець, а литовським магнатам звелів ударити на нас по Дніпру і зайняти Київ. Де взяти сили, щоб стати супроти всіх ворогів одразу? Як розполовинитися, стати сторуким і тисячосилим, затулити землю всю тілом своїм? оборонити ціною якої? Хто поможе, хто порятує. У липні стольник московський Ладижинський привіз мені в Чигирин царську грамоту.